자, 오늘들 그리스도 믿으니 항, 예, 그리스도 항 기드 바이링을 드리기 음 유리히도 항기해르 비나라 유리히도 한이 우이 엠드르 조제굴 일때 대 디모치라스 야 디르 한이 우이헤 한이 더드 야야 엠드라 호스티기 드긴 샘이 두고 харин ерөөхдөө сурсан тий ингээд номноор ингээд сурас сураад аа тэр үед юм байсан ма юм байсан ма гэдэг би нараа зүгээр ингээд боддог. Харин би ингээд яг ажигласан ажигласан нь юу вэ гэвэл хаан өөрийнхөө яг сэнт хамгаалахын тулд яг эрх хүч байх үстэй. Жиргүүдтэй болоод өөрийнхөө эрх хүч байх үстэй. Тэгээд хэрвээ суул болвол босго бос босгон гаргаад ерөөхдөө үн инсентийг хурахын тул авахын тул өөр хүмүүс нь бас дахиад хичээдэг. Тэгээд бидний хаан Есүс Кристийн сентийг гээ хамтран харж гай. Есүс Кристийн сент бидний хаан Кристийн сент гэдэг нь тодорхой энэ захалмай байна. Тий. Үүнийг авахаар хин хичээх юм бэ гэж би бодсон лөө. Энэ бас тийм ээ. Сэнти учраас үүнийг би авла л да. Есүс энэ бидний хааны хүч одоо сул болсон учраас би үүнээс үүнийг авъя гэж бодох хүн нарай байна уугүй гэж бодож бодож байна. Хаан гэхээр ертөнцийн хаан гэхээр ерөнхийдөө энгийн хаан гэхээр нь тий тодорхой өөрийн хүч илүү томсохын тулд илүү хүчтэй болохын тулд санаа тавьдаг. Тэгэхгүй бол өөрийнхөө сэнтийг алдах боломжтой байхгүй юу? Есүс Христ бас яйгаагүй. Бидний хаан Есүс бас яйгаагүй байна. Өөрийн сэнтийг илүү хүчтэй болгохын тулд бас хийдэг. Танц өөрөө аргаар хийдэг. Өөрийнхөө хүч мэдээж тэр нь яйгаагүй. Өөрийг илүү хүчтэй болгохын тулд хичээдэг. Харин олон илүү олон тооны зэргүүдтэй болоод илүү тий тус а хүчтэй болохоос болохын тулд зэргүүдтэй болохоос тодорхой библиэлд байгаагаар бид нартай уулздаг. Яагаад гэвэл тийм ээ ард түмэн тодорхой түүнийгэ хаан болгохоор энэ бүрүүд илүү хүчтэй болж байгаа байв. нэр бидний Крист хаан энэ сентигээс авах хүсэж байгаа хүн байна уу? Юу н бид нараа баптизм авахд Эсвэл анх Есүс Христ дуудуулахаар дудагдахаар яг дотор гурван байдлыг авдаг. Та нар баптизмын ангидаа сурахаар сурсан байна. Нэгийг нь санаартны байдал. Тэнгэр бурханд хамтран мөргөх Тиймэрхүү байдалд дуудагдсан. Нөгөө нь иши үйлчлэгч сайн мэдээ тодорхой яг зүв яг үнэн шудараагаар тодорхой ярих хэмжүүлийг хүмүүст туаглахын тулд бас дуудагдсан. Сүүлээр хааны байдал түүний бидэнд тушаасан түүний захирамж дагуу амьдрахын тулд хааны байдлаар дуудагдсан. Энэ үед энэ хаан. Тийм учраас бүгд бид нарын хаан хүү болоод хити хаан хүү болоод түүний сентиг план авсан байна. Есүс Христийн сентиг юу гэсэн бол загалмай. Энэ загалмай бид нарыг хити аваад миний загалмайгаас үүр гэж Есүс хити бидэнд хэлсэн байхгүй юу? Тэгээ би бодож байна. Бүдүүн сэнгэр бойгон наа мисанд суугаад бурхаанд ингээд ханддаг манай хүмүүс яг үнэхээр ямар үг сонсоод явах хүсч байгаа юм бэ? Ямар үг ирвэл яг энэ мисан дээр юу байвал манай хүмүүс 7 хоног өнгөрсөн, ядарсан өнгөрсөн 7 хоногийн тэг ядаргаа тайлаад илүү зоригтойгоор дараагийн ирэх 7 хоногийн амьдрах тиймэрхүү боломжтой болох юу болох болоо гэд гэдгийг боддог. Яагаад гэвэл ерөнхийдөө би нарыг хич үед Тэнгэр бурханд ханддаг. Гүнхтэй үед бас Бурханд Христ цайбираад тэгэж ирдэг байна. Яг үнэнхээр Бурхан бидэнд яг хэрэгтэй үед цайбирахаар ирээд түнд ханддаг мөртлөө түүний сентиг сентинээс авахаар нь ерхдөө хүмүүс хүсдэггүй байна. Загалмай 히띠 비든두고 스벤 보르항 그리 비드니 항 그리스트 비드니 항 비드닉 하후게 히띠 더밀승 배웠고요. 도드슨벤 두글 비나로 욕 밑에 흐스테온 배기올 나다 뜨고 끝승인 그 센틴 야마로 대회기 되기 생얼드고 흐스테 티게 부뚱생 것들을 벌공 이래 잘비라 툰도 한다 나다 토슬라치 남아 이외지 гэж сабирд бид нар яг юугаас тодорхой тий тайвшлаа тайвшлаагаа аваад баяр баясгалтай болоод хүчтэй болоод тэгээ чорхтой болоод тэгэж гэрэлгээ яах уу гэж бодохоор би юу хийх ёстой вэ гэдгийг бараг нэг жил турши бод зүүжсэн. Харин сүүлийн бүтэн сайн өдрөөр яг дотрээ яг ухаарсан гэсэн чинь яг бүтэн биш л дээ. Харин баг хэмжээгээр ч гэсэн чинь ухаарсан юу вэ гэвэл бидний үүрэг бидний эрх үүнийг би наран үнэхээр сайн мэдээд явж байна уу гэдгийг би өөрөө өөрөөс бас асууж байна. Манай бүх итгэгч нараас бас асууж байна. Яагаад гэвэл Есүс Христ бидний хаан хүү гэж дуудсан. Өөрийн сэнт хитий бидэнд өгсөн байна. Энэ сэнтиг юу вэ? Загламэ. Загламэ. Хүлэн авсан бид нар нь Мохе 예수 그리스도 항 투니 올싱 아르투투무 인 배틀라르 압승 에르흐베가 뭉 우룩베가 아니 에르흐 치겠은 층 우룩 치겠은 층 더구이게르 조phong 나다트 토슬라치 남아 이외지 고니 그때 우이트 히추 배틀 때 우이트 되겠지 이래도 자비라 харна өөрө өгөгдсөн чин олж чадахгүйгээр тэр ичгээрээ Бузаач яваад а бурхан намайг сонсдоггүй юм бэ гэж тийм ээ. Тэгээс тиймэрхүү сэтгэлээр унаад тэр чигээрээ авдаг. Крист хаан өнөөдөр үнэхээр түүний хүчтэй болохын тулд хичж байгаагийг бидэнд энэ Библиэс бидэнд зөнд ярьсан мөрлөлөө бид нараа тийм ээ. Үүнийг чүгээр Есүс учраас хийсэн юм биш үү гэж бодоод тохгүй явах байна. Харин өнөөдрийн айлдлаар тодорхой бидэнд энэ хаан хүний хаан хүүгийн байдлаар та нарын яг энэ бүх зүйлийг хийж байна уу үгүй гэдгийг бидэнд тодорхой сануулж байна өөрийнхөө сантийг илүү хүчтэй болгохын тулд хамгаалахын тулд Есүс хийсэн нь өөрөө уулзах хөстэй хүмүүс уулзах хөстэй хүмүүстэй уулзсан байна. Хажууд байгаа өөр хүнийг доошоогоо гიშгэж хөлрөө гიშгэж дээшлэнгүү а би хаан байна гэдгийг илэр хийсэн биш. Хүмүүсийг бүх хүмүүсийг өөрийнхөө ойрхон руу дуудаад тэдний хамаагүй хандс хандсныхаа дараа би та нарын хаан шүү гэж хэллээгүй. Нэг нэгээрээ бүх хүмүүсийг гараа гараар гараа бариад өвчтэй хүмүүсийг идгээж тайвшлах хэрэгтэй хүмүүсийг тэрвэрэд дайрн нас барсан хүмүүсийн хүртэл босгосон байна. Өнөөдөр өлсч байхад өлсч байгаа хүн, цангаж байгаа хүн дүцгэн хүйдэн хайр үндсэн үнэхээр тусламж хэрэгтэй хүмүүстэй хамт байгаа миний хаан хүү минь гэж Есүс тодорхой бидэнд хийх ёстой үлгэр жишээ бидэнд үзүүлсэн байна. Тэгээд би бодсон л доо. Хэрвээ би Есүс дараа надад чи үлсч байгаа хүнд идэх юм өгсөн үү? Цангаж байгаа хүнд өөх юм өгсөн үү? нүцгэн байдалд хүмүүст хувцаасаа өгсөн үү? Хувцасаа өгсөн үү? Хүмүүст тусалсан уу гэж асуухаар ерөөхдөө би хийсэн байна, тийм ээ. Харин энэ бүх зүйлийг би фадер гэдэг байдлаар хийсэн ажил байна. Өөрсч байгаа хүмүүст хор өгсөн чинь ийм фадерын байдлаар хийсэн ажил чангаж байгаа хүмүүст өөх юм өгсөн чинь энэ ч бас фадерын байдлаар хийсэн ажил байна. Би хувцас бас тараад өгдөг. Энэ ч бас фадерын байдлаар хүмүүст тий хийсэн ажил байна. Би тараа миний хийсэн бүх зүйлийг бурханд тайлан өгөөд би имерхүү зүйл хийсэн байна гэхээр Энэ фадерын байдлаараа хийсэн ажил биш үү? Чи өөрөө хийсэн нь юу вэ гэж асуухаар сайн мэдгүй байна. Тэнгэр бурханд итгэдэг хүмүүс бид нар авсан би анханасаа хэлсэн байгаа ихэс бид нараа үүрэг байгаа, эрх байгаа гэсэн. Бидний үүрэг, эрх энэ хөрөн бараг яйгаагүй байна. Та нар ч бас Есүс Христ Христ бидний хаан, Христ хааны Тийм үлсийн ард түмэн учраас та нар хийж байгаа бүх ажил тийм ээ. Түүний ард түмний байдлаар хийж байгаамаа. Тийм учраас юу ч хийхгүй гэвэл нэрэ үнэхээр татвар төлөөгүй хүн шиг бараг тийм юмш болж байгаа. Тийм ээ ямар жолгүй ээ тий. Би наран сурснаар хийж болно. Би өөрөө фадерын байдлаар юма хийж болно. Харин миний сэтгээл нэг алам илүүтэйгээр өгснөөс Энэ хувцас хувцас өгөхөөр за мэ өгж болно. Харин түнд таарч нь үгүй гэдгийг шалгах ёстэй. Идэрэ гэж хоор огож болно. Харин нэрэ шарвах байна уу эсвэл мах нь хангалттай байна уу? Тэ. Амд таарч гинөө? Амт нь ямар вэ? Нэг аллам илүү санаа тавих ёстой байна би тийхгүй бол үүнийг нь зөвхөн фадрын байдлаар хийж байгаа ажил болж байна. Манай хүмүүс бас яагаагүй байна. Та нар нь Крист хааны үлсийн ард түмний байдлаар хийх ёстой үүрэг эрх байгаа. Эрх нь юу вэ? Түүний сэнтийг авсан учраас энэ нэрээр хүмүүст туслах эрхтэй. Эрх байгаа. Сэнтийг авсан байна. Захалмай авсан үүрэг нь юу вэ? Түүний ард түмний байдлаар хүмүүст тийм ээ туслах ёстой вэ? Үүнийг нь үүрэг байхгүй юу? Үүнээсээ илүү нэг алам сэтгэл төвхгүйвэл тэр үргийг татвар яхангалттай төрсөн байна гэж бодоод явцаага хүнтэй яагаагүй байна. Тийм ээ. Би нарын тийм авсан байдлаар сурсан тэр зэгээрээ юмаа юмаа хийж болно л доо хүмүүс тусч болно. Харин миний сэтгэлч бас нэг алам илүү яваад хангалттай би хүмүүст уух юм өгсөн, идэх юм өгсөн, хувцсаа өгсөн, шоронд байгаа, хөвдөж байгаа хүмүүсийг иргэсэн гэж ирэхээр миний амьдрал ямар вэ гэдгийг бодож гоё. Тодорхой мөнгөнд ханддаг хүн байгаа. Тодорхой өөрөө хүмүүсийг доошоо тэг унагаад буулаад өөрийгөө илээр хийлэхээр ханддаг хүн бас байгаа. Үнэхээр хичүү хүмүүс нь царим нь архинд бас ханддаг хүн байгаа. Энэ бүх зүйлийг тэгвэл арахгүйгээр архины бүнгүний мөөс хургийг тэр ард түмэн болоод яавдаг байна. 크리스트 хааны үлсийн тиймэрхүү ард түмэн гэхээр бидний сэтгэл нэрээ үнэхээр яг хинт ханддаг вэ гэдгийг түнган бодцгоё. Тэгээ би Крист хааны ард түмэн мөн байна. Мөн ганц ард түмэн биш ээ. Түүний хаан хүү мөн байна. Түүний эсэнтийг би хүлээн авсан байна гэж бодохоор бидний хийх ёстой Тэр зүйлийг хийгээд өнгөрсөн 7 хоногт байсан бүх муу зүйл, хичүү байсан байдлыг бүгдийг хаяад нэг 7 хоног шин, нэг 7 хоног сайн амьдрах тэр зоригийг, тэр хүч чадлыг хүлээн авахыг хүсэж байна. Бидний хийх ёстой эрх үүрэг, бидний авсан эрхийг тодорхой олгохоор бид нарт ийм бүх зүйлийг амжилттай болно гэж би найдаж байна. Би түүний ард зүт хүмүүний байдлаар мөн түүний хаан хүний байдлаар юу авсан бэ? Миний авсан энэ сент, энэ захалмэ, энэ эрх үүрэг үнээс болохоор үнэхээр зоригтой хүчтэй баяртайгаар амьдрахыг хичцгээе.